שלום לכם. טוב, זה לא היה בוקר, אבל גם בצהריים נחמד להתחיל עם Good Morning Starshine מתוך המחזמר Hair, והקאסט שהקליט את האלבום הזה וגם הופיע בברודוויי ב-1968, נזכיר ש... שיער התחיל באוף ברודוויי ב-67, אחר כך עבר לברודוויי והוצג שם יותר מ-1700 פעם. אז בקאסט הזה של ברודוויי שרה בין היתר דיין קיטון, וגם הזמרת uh, מלבה מור, וכמה שירים משיער הפכו ללהיטים בביצועים אחרים, כמו, כמו Good Morning Star, Starshine ששמענו, הצליח מאוד בביצוע של אה, הזמר אוליבר. הביצוע ששמענו עכשיו, אה, שרות אותו לין קלוג ומל במור, וגם ג'רם רגני וג'יימס רדו, שהם השניים שכתבו את המחזמר אה, יחד עם המלחין גלט מקדרמוט. והתקליט הזה יצא לפני 50 שנה. אז לפני שנעבור לתקליט הבא, שגם הוא יצא לפני 50 שנה, חודש לפני 50 שנה, אז אהרון מורקן, ואמירה כאן המפיקה, ודותן הטכנאי. משה ירונסקי איננו, אבל הוא יחזור אלינו בשבוע הבא. נקווה שיביא איתו תקליטים אה, שלא שמענו אף פעם, אבל זה אנחנו נצטרך לחכות ולראות. אז ככה, החודש, לפני 50 שנה, ב-1968, אה, יצא תקליט שנקרא Super Session, שחתומים עליו הגיטריסטים אל קופר, מייק בלומפילד וסטיבן סטילס. הרעיון היה של אל קופר, שאתם אולי זוכרים אותו כמייסד להקת בלאד Sweat אנד טירס, והרעיון היה להכניס לאולפן שלושה גיטריסטים דעתניים ולראות מה יצא מזה. אה, אגב, בפועל סטילס ובלומפילד לא ניגנו ביחד. צד אחד בתקליט בלומפילד, צד השני סטילס. אני אזכיר שבלומפילד וקופר ניגנו בעבר עם אה, בוב דילן, אז זה טבעי שאחד השירים בתקליט, שרובו קאברים, הוא שיר של דילן. אה, מתוך אה, האלבום Highway 61 Revisited, שבו ניגנו קופר ובלומפילד, אז הנה, It takes a lot to love, it takes a train to cry, super session, מייק בלומפילד, אל קופר, סטיבן סטילס. הנה זה בא. Well, I ride on a bell train. Can't find me no thrill. Well, I've been up all night, leaning on my windowsill. live by. good mama, flagging down the double E. I thought the sun looked good going down over the sea. Oh fine when she's coming after me. Super Session. מייק בלומפילד, אל קופר, סטיבן סטילס, וסטיבן סטילס מתחבר לעוד תקליט שחוגג 50 שנה, שהוא התקליט השלישי והאחרון של להקתו בפלו ספרינגפילד. אה, התקליט שנקרא Last Time Around. בפלו ספרינגפילד אה, היא הלהקה שבה ניגן לא רק סטילס, גם, בעיקר, ניל יאנג, אחר כך הם היו לתקופה קצרה קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג, ועוד היו בלהקה ריצ'י פיוריי וג'ים מסינה, שאחר כך הקימו הרכב בשם פוקו. עכשיו, כל שלושת התקליטים של בפלו ספרינגפילד יעשו החודש במארז חגיגי שהופק בהשגחתו הקפדנית של ניל יאנג. אה, מתוך אה, התקליט השלישי של בפלו אה, ספרינגפילד, שיצא החודש לפני 50 שנה, נשמע שיר שסטיל זה הסולן שלו, זה נקרא Pretty Girl, Why? Like the ghost of someone dear, she comes to haunt me in my sleep. Still unable to sincerely give her heart. keeps. Pretty girl, why? Pretty girl, why not love me? Pretty girl, why? Pretty girl, why? There she leaves me twice as lonely as I was but yesterday keeping such a hold upon my thoughts, so near yet far away. doesn't see how she can give him peace amidst the horde. Pretty girl, why? Pretty girl, why not love me? Pretty girl, why? Pretty girl, why? Pretty Girl Why, בפלו ספרינגפילד, ואם בפלו ספרינגפילד, אז כמובן שלא נוותר על השיר המוכר ביותר של, אה, להקה, להיט גדול, For What It's Worth, שיר אנטי-ממסדי, שהתאים יפה לתקופה ההיא של אה, ההפגנות נגד מלחמת וייטנאם וההתחמקות מגיוס לצבא. For What It's Worth. what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody, look what's going on. nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody, look what's going the street, singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. ומבאפלו ספרינגפילד למשהו שונה לגמרי, אבל מיתולוגי, לא פחות. ich kenne nicht essen, weder leer. is gane my nacht is a tu shayne mei כן, אריק איינשטיין שר ביידיש, הייתם מאמינים? כן, אתם יכולים להאמין, ואנחנו אומרים שלום לאבירן שפר. שלום, צהריים טובים. וכמו שאתם זוכרים, אבירן התארח אה, אצלנו במעדן ויני לפני אה, כמה שבועות, אבירן שפר מפונוקול, צריך לומר. ואז דיברנו בין היתר על אה, הפרויקט השאפתני והיפה של חידוש אה, אלבומי אריק איינשטיין. אז איפה זה עומד? אז אה, אנחנו עשינו את הפרויקט הזה דרך אה, אתר האדסטארט, אתר גיוס המונים. כן. הפרויקט הוכתר בהצלחה גדולה. במרץ יצאנו לדרך, ברגע שהפרויקט הגיוס הסתיים, ומאז עבדנו בקדחתנות ממש עד הימים האחרונים. אה, והמארז יצא לאוויר העולם סוף סוף. ועכשיו הוא זמין. עכשיו אנחנו נמצאים בשלב שאנחנו אה, מתחילים לחלק אותו לתומכים, ובעוד אה, בערך שבועיים-שלושה זה גם יגיע לחנויות הנבחרות. לקראת החגים. בדיוק. מה ריגש אותך במיוחד בפרויקט הזה? מה ריגש אותי במיוחד? זאת שאלה קשה, כי כל יום היו ריגושים חדשים. בשלב ההתחלתי, עוד לפני שיצאנו אה, יצאנו ל-Headstart והתחלנו אה, בגיוס, כל יום היה איזשהו גילוי חדש. מצאנו עוד משהו ועוד סרט, היו, היו סרטי קלטה שלא לא היה כתוב עליהם שום דבר, לא ידענו מה זה, עד שלא אה, העלינו אה, אותם על המכונה. אה, ורק אחרי שעשו את זה והקליטו, אפשר היה לדעת מה, מה בדיוק יש, מה תקין, מה לא תקין. היו דברים שהיה צריך אה, אה לשפר ולשפץ, אבל אה, כל, כל הדבר עצמו היה התרגשות גדולה. אם, אם אה, לשים את האצבע אולי על נקודה אחת, לשמוע את התוצאה של אה, סרט הקלטה אה, מקורי, שפתאום אתה מקשיב לו, בלי כל המניפולציות אה, שעשו כשהוציאו את זה בתקליטים בהתחלה. אמיתי, כמו שזה היה באולפן, פעם ראשונה ששומעים את זה, זה היה וואו. אז פתאום אתה מבין שזה שווה כל, כל מאמץ שיושקע בזה, וזה חייב יהיה לצאת עכשיו. כן. השיר שהשמעתי, מיידלה, של אריק איינשטיין, אה, כמעט ולא שומעים אותו. כי הוא לא היה זמין על, אה, על אה, מדיה פיזית, נאמר, נכון? נכון. ועכשיו הוא מופיע בתוך uh, תקליט אוסף שהוא חלק מתוך המארז. ספר קצת על זה. אז האוסף אה, כולל, אה, כמו, כמו שהוא נקרא, הקלטות נדירות. אה, לא הכל אה, הם שירים שלא יצאו אה, לאור מעולם, אלא גם גרסאות טיפה שונות, ו... ולא מדובר במקרה הזה בדברים שהיו חלק מהגילוי של הסלילים, אה, חלקם כן. אה, ברגע שהחלטנו שאנחנו עושים משהו גרנדיוזי של הוצאה מחדש ותיקון היסטורי של סאונד של כל האלבומים המדוברים, אה, היה ברור לנו שצריך עוד איזשהו אינסנטיב, עוד, עוד מניע לאנשים שזה יעניין אותם, אה, למה ללכת ו- ולרכוש עכשיו את הכל מחדש, דברים שכבר יש להם. הסאונד בטח, אבל רצינו כבר שאם עושים דבר כזה, לעשות עוד איזה משהו. אה, הקלטות מיוחדות הסתברו לנו במשך השנים מכל מיני מקורות. אה, והחלטנו שזאת תהיה הזדמנות מעולה לרכז את כל הדברים המיוחדים שיש מהתקופה הרלוונטית ולהוציא אותם באלבום, באלבום אחד. אה, דיסק אחד, אלבום אה, ויניל כפול. כן. אה, ופה נעזרנו גם באספנים וגם באנשים שהיו להם, הקלטות שלא היו בשום מקומות אחרים, סרטי הקלטה ישנים, וחלק גם בסלילים שהיו אצלנו כן. למעשה, עד שהגענו למין, לתמהיל הסופי בסוף של הקטעים שהוצאנו. האלבום, התקליט ויניל, הוא יצא למכירה בנפרד? הוא יצא למכירה בנפרד אה, לקראת סוף החודש, כן. אה, וחלק מהתומכים הזמינו גם אותו. אה, והוא יצא למכירה בנפרד כי הוא בעצם די stand alone, זאת אומרת זה מוצר שלא היה אף פעם, וגם אספנים אה, ש... שלא, שאספנים של מוזיקה של אריק, אה, מגיע לכולם את, ה... את הצ'אנס אה, להשיג את זה. כן. טוב, אבירן, אה, תודה רבה. אנחנו נזכיר למאזינים שאנחנו כבר לפני כמה שבועות, כשאירחנו אותך, דיברנו על ספיישל, אריק איינשטיין ספיישל מכובד של שעתיים לפחות, אם לא יותר, מן הסתם לקראת החגים, ואז אנחנו כמובן נשמח לארח אותך שוב באולפן. יהיה לי לכבוד. ואם שמענו את uh, אריק איינשטיין אה, שר ביידיש, אז uh, נסיים את השיחה איתך באריק איינשטיין שר ביטלס באנגלית. תודה רבה, אבירן. אז רגע, לפני זה יש לי עוד כן. משהו קטן לתת לך, כן, מעניין? כן. אני אומר אותו עכשיו, כאילו, בפומבי, בפעם הראשונה. חשוף נא, כאילו, חשוף נא. קופונצ'יק. באלבום של המיוחדים יש אה, גרסה של השיר אה, אה, ברל אצה. נכון. שבלול, איזה מין חיה זו שבלול, ואנחנו עומדים להוציא אותה כסינגל לקראת היציאה ל... אה, יפה. בחנויות, בקרוב. את, את הגרסה מתוך התקליט של רוב האקסלי? נכון, נכון, בגר, הגרסה החדשה, שהיא אגב גרסה מדהימה בעיניי, כן. והיא תלווה בקליפ, קליפ מאוד מאוד מעניין שאנחנו עשינו, שהקליפ אה, אה, שוזר בתוכו יותר מ-50 רמזים על אה, תחנות בחיים של אה, אריק ושמות של שירים, ו... משהו כזה כמו בנוסח, אה, בהשראת אה, הביטלס, פרי איזה ברד, ויש למה לחכות, משהו מאוד מיוחד זה יצא. אז אנחנו בוודאי נחכה ונשמח לראות את, ה, את הקליפ שייצא. תודה רבה, אבירן, ואנחנו אה, תודה. מסיימים עם uh, אריק איינשטיין שר Here, There and Everywhere. להתראות. להתראות, תודה רבה. ביי. changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there. There, running my hand through her hair. Both of us thinking how good it can be someone is speaking, but she doesn't know it's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believes. Hoping that love never dies Watching her eyes and hoping I'm always there I want her everywhere And if she's beside me I know I need never care But to love her is to need her everywhere Knowing that love is to share Each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there to be there and everywhere, here, there, and everywhere. יפה, אני אומר יפה, אתם יודעים מה, רוצים עוד אריק? למה לא? אז בואו נשמע את השיר שרק לפני כמה דקות אבירן שפר מפונוקול הבטיח לנו שבקרוב מאוד יצא קליפ יפהפה שלו. אריק איינשטיין ורוב הקסלי, מתוך uh, תקליט שירי הילדים שיצא ב-1971 ונחשב לנדיר, כי הוא לא יצא אחר כך, לא יצא אחר כך בהדפסה חדשה, רק בדיסק. הנה היא ברה לצה. איזה מין חיה זה שבלו, נו כבר תצא משם, רק להביט בך, צא כבר שבלו, צא כבר ונראה מה. דיו פאפה, דיו פאפה איזה מין חיה זה שבלו, אל תפחד כל כך, רק להביט בך, זה כבר שבלו, זה כבר ונראה מה. יש הרבה יפה בעולם, ברע לצל. חיה זה שבלו, נו כבר תצא משם, רק להביט בך, צא כבר שבלו, צא כבר ונראה מה. יש הרבה יפה בעולם, ברע לצאת, צא שמחה גדולה תהיה אז בגן, ברלצר, ברלצר. איזה מין חיה זה שבלו, אל תפחד כל כך, רק להביט בך, זה כבר שבלו, זה כבר ונראה מה. איזו מין חיה איש הבלול. יש האומרים חיה נחמדה, יש האומרים איכס, הכל תלוי אה, ב... באיך אתם מרגישים כלפי הברלה. אה, טוב, עכשיו למשהו שונה לגמרי. מוריסי, החודש הוא הוציא תקליט אוסף חדש, This is מוריסי, וזה שבע שנים אחרי האוסף הקודם, שנקרא The Very Best of Morrissey, Morrissey. זה בכלל האוסף ה-12 של מוריסי מאז uh, אה, 1990. אז נשמע עכשיו את מוריסי בהופעה, שר You're the one for me, פטי, ופטי שמוריסי שר עליו, אינו אלא ידידו הטוב, צ'אס סמאש, סולן להקת מדנס, מוריסי. to see some hope and some despair. All over Battersea, some hope and some despair. some hope and some despair. All over Battersea, is some hope and some despair. Oh, oh, you're the one for me, Battersea. מוריסי, You're the one for me, Petty, ובואו נמשיך עם עוד, uh, עוד לייב, עוד כמה uh, תקליטים שהוקלטו uh, בהופעות. ברוס ספרינגסטין, לפני 40 שנה, ביולי 1978, הופיע במועדון רוקסי בלוס אנג'לס. מועדון שהכיל 500 צופים שהיו מאוד נלהבים והעריכו מאוד את העובדה שהבוס, שאז כבר הופיע באצטדיונים גדושים, בא למקום כל כך קטן, צפוף ואינטימי רק בשבילם. המופע הארוך הזה שודר בתחנת רדיו ב-LA והפך מיד למצרך בוטלג מבוקש, שמעריצי ספרינגסטין קנו בכיף לאורך השנים, למרות שלא היה אלבום רשמי שלו, ועכשיו זה רשמי. ההופעה הנהדרת ההיא זמינה כעת באלבום וגם בשירותי המוזיקה המקוונת, ועכשיו זה חוקי, ובטוח. ברוס ספרינגסטין, הוא מתחיל עם פייר. I'm driving in my car. I turn on the radio. I'm pulling you close. just say no. You say you don't like it. Well, girl, I know you're a liar. רוצים עוד קצת ספרינגסטין? אה, אז הנה תכף זה מגיע. הבוס שר להיט גדול של המלך. Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel. before. The desk clerk's dressed in black. I've been so long and lonely, street. I never will get back. You know it's so lonely, baby. You know it's so lonely. ברוס ספרינגסטין, בשיר של אלוויס פרסלי, Heartbreak Hotel. נמשיך עם uh, הופעות חיות, ונחזור כמעט 50 שנה אחורה. Uh, באוגוסט 1968, להקת קרים הוציאה תקליט כפול שנקרא Wheels of Fire. אחד משני התקליטים האלה הוקלט uh, בשתי הופעות בסן פרנסיסקו. וכאן זו הזדמנות מצוינת לומר תודה לצחי לוי, שדואג לי למוזיקה טובה. אז תודה, צחי, זה שלך. הנה קרים שרים רודס. thank you קלפטון גרופ, כן. לא רק אריק קלפטון, גם אה, ג'ק uh, ברוס וגם ג'ינג'ה בייקר. שלושה אנשים, שלושה מוזיקאים מופלאים, עם מוזיקה נהדרת. ועכשיו נזכרתי שבאותו חודש אה, ברוס פרינקסין הקליט את ההופעה ברוקסי, דויד באוי הופיע בארלס קורט בלונדון, יוני-יולי 1978. אה, והתוצאה היא Welcome to the Blackout, אלבום לייב שיצא לראשונה על ויניל באפריל, לכבוד ה-Record Store Day, החודש הופץ גם אה, בדיסקים, במחירה מקוונת, אנחנו כבר שמענו אה, מתוך האלבום הזה לפני כמה שבועות, אז למה שלא נשמע עוד קצת? דייוויד באוי, Rebel Rebel. say I'm wrong. You take a thing, put them on your rebel rebel. It's on your dress and your rebel rebel. Your face is a mess and your rebel rebel. How could they know? Hot I love you so, love you so, love you so. Mm-hmm. mm-hmm. love you so, love you so. Yes, I love you so. תודה לך, דיוויד. אלא מה? גם אתה היית lovely. עוד תקליט שיצא החודש, לפני 50 שנה, הוא התקליט הראשון של להקת Deep Purple, בהרכב הראשון, כשהסולן היה רוד אוונס והבסיסט ניק סימפר, לפני שהחליף אותם בהתאמה ין גילן ורוג'ר גלובר, שהם עזרו להפוך את Deep Purple למי שהיא. שאר ההרכב מוכר, ריצ'י בלקמור, ג'ון לורד, איאן פייס. בכל אופן, באלבום הראשון, שנקרא Shades of Deep Purple, אה, אלבום שיצא כאמור ביולי 1968, הלהקה הקליטה כמה קאברים. אחד מהם, האש, גם היה להיט, אבל הרוב שירים מקוריים, גם קטע אינסטרומנטלי אחד. ו... אנחנו נשמע את Deep Purple בשיר שג'ון לורד, זה הסוף של Hush דרך אגב, אבל אנחנו לא נשמע אותו, כי שמענו אותו מספיק. במקום זה, אנחנו נשמע את Deep Purple בשיר שג'ון לורד ורוד אוונס כתבו. זה השיר שהופיע בתור הבי-סייד של האש, והוא נקרא One More Rainy Day. למי שמתגעגע לקצת קרירות ורטיבות בקיץ. הנה אתם שומעים את הגשם הזה. One more rainy day, Deep Purple. elbow chain. הציפייה ל-One More Rainy Day, מעדן ויניל הגיע לסופה השבוע. נאמר שלום לכם, תחזרו אלינו בשבוע הבא, ותודה רבה לאמירה שהפיקה, לדותן הטכנאי שהעביר את השידור, לאבירן שפר שסיפר לנו על אה, פרויקט אריק איינשטיין. זהו. מקווה שנהנתם, אני נהניתי, ותחזרו אלינו בשבוע הבא. ביי. It's strange what some